Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Draga moja braćo, uvažene i cijenjene sestre. Hvala Allahu wa ta'ala na njegovim neizbjenim blagodatima. Hvala mu prije svega na uputi na islamu i molim ga te bareke wa ta'ala da nam tu uputu poveća svim muslimanima i donosim salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Allahova miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede dobra djela čineći. A zatim, braćo moja i sestre, tema koju sam dugo spremao, večeras će biti podijeljena sa vama, ja bih vas zamolio e, da me saslušate. Ovo je ono što sam mogao da pripremim od sebe stanje kako vidim, kako sam vidio i mogu reći slobodno s pravom kako sam doživio zadnji e, nekoliko vremenskih događanja tako ovde kod nas, a i širje a i šire u svijetu. Ali eto, e, ovdje sam, tu živim još uvijek i a, e, želim da se a, e, okoristimo od onoga što sam lično na svojim leđima osjetio, zajedno sa svojom braćom, jel tako, diljem ovog dunjaluka, pa da a, napravimo analizu, da se kritički osvornemo, da vidimo gdje smo i šta smo i kako dalje. Nema sumnje da je globalizacija jedno od suvremenih pitanja za koje je teško naći rješenje u određenom majeti ili hadisu, tako ili nema ga. Na, ali na osnovu šerijaskih ciljeva, pravila i šerijaskog prava, e, doći ćemo do konačnog stava na način da obratimo pažnju na koristi koje sa sobom nosi ovaj današnji aj nazvat ćemo i mi globalizaciju, globalizacijom, tako, kao obavezno da vidimo i štetu po muslimane gdje god da se nalazili, koje ova globalizacija izaziva ili se one očekuju. Imam Šatibi, Imam Šatibi kaže, vagaju se koristi i štete koje se odnose na ovaj svijet, a onda se uzima ono što je zastupljeno u većoj mjeri, što nadvlada i prevagne. Pa ako je prevladavajuća strana ona sa koristima i pozitivnim rezultatima, onda se to uzima i smatra korisnim u običajnom pravu. Ako je prevladaju, prevladavajuća strana ona sa štetnim i negativnim posljedicama, jel da, onda se to mora odbaciti i smatrati štetnim na isti način. One pojave koje imaju zastupljene obje strane i koristi i štete, uzimaju se na osnovu onoga što je zastupljeno u većoj mjeri. Pa, ako su to e, pozitivne strane i koristi, onda se traži njihova realizacija i korištenje. A ako su negativne i štetne, onda ih treba izbjegavati i odbacivati. I podsjećam vas na ajd da će svaki čovjek nositi breme svojih grijeha. I niko drugi, mimo tebe, mene neće odgovarati za njih. Kaže uzvišeni, u suri Al-Nam, i svaki grešnik će samo svoje vremenost. Svima onima, koji su na ovaj ili onaj način izabrali, ili su ostali da žive, ili izabrali mjesto življenja, ako ne možete izdržati i smatrate da su vam prava ugrožena, onda izađite i idite na mjesta za koja smatrate da su bolja za vas. Ali, nemojte izvršavati ideje oni koji su na sigurnom, a do juče su bili u istoj poziciji, a sada svojim fetvama dovode u situaciju od koje su sami pobjegli. Ili oni koji sjede za internetom a, kompjut, i bave se kadilukom, izdavanjem fetvi i slično. Javljati se iz mjesta stanja bezbjednosti, makar i trenutna bila tako, u mjesto u kome je stanje potlačenosti, kao što je većina ili skoro svi ljudi Balkana i šire, a zatim pozivati potlačene da u zemljama u kojima se nalaze čine dijela za koja nemaju opravdanje ili u najmanju ruku donose veću štetu nego korist, po, počinioca toga i druge je isto kao kad bih bio sa prijateljem u kavezu sa lavovima jedno izvjesno vrijeme a onda izašao ostavljajući prijatelja, a zatim sa druge strane, tako, sa sigurnije strane, govorio kako i na koji način uh, taj moj brat koji je ostao treba lavove da savlada. Nijedna skupina, braću i sestre, koja je na menheđu Mohamed Ali Selatu Oselam, nema potrebu za lažima kojima se njeni članovi ili simpatizeri služe kako bi dokazali njenu ispravnost. Naprotiv, Takav pristup emanetu može samo da šteti skupini, a nikako joj neće donijeti, nikako joj neće donijeti korist. Jer kad budemo, ne do Allah, svoje postupke preispitivali u nekom od zatvora, o nama će se govoriti jedan dan ili dva, uputit će se dove, I nakon par mjeseci vi ste ostavljeni da se borite sa dugogodišnjim kaznama a oni će vas neki tamo hiljadama kilometara daleko oslobađati zatvora Taguta, naravno, zato što ste i podržali. Kakva ironija. Provjerite ove navode, ja sam ovo uh, direktni sudionik ovoga. Zbog osjećaja poniženja <clears throat> u zemljama u kojim živimo, mladići prave greške, a koje ih odvoze na sudnice, <clears throat> a zatim bivaju osuđeni na dugogodišnje zatvore iako su imali izbora da traže bolje, ipak oni su se opredijelili svojim postupcima da uđu u zatvore. A sve samo zato što vjerujemo da nas šeita nikad neće ostaviti na, tako, ili uhvatiti. Kao da smo zaboravili, kad uzvišeni kaže dan dankal jehudu valan nasara hata te tebi amin letehum. Oni se neće prestati boriti protiv vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako budu mogli. Kada bi bili iskreni i razmatrali svaki postupak pojedinačno, nemoguće je, braćo i sestre, ne primijetiti da su svaki od ovih postupaka bili na pogrešne postupke u prošlosti i te kako dobra osnova na kojoj svaka država uh, jednoglasno donosi odluke da se donesu zakoni o terorizmu, čitaj za muslimane. Ne sumnjam, ne sumnjam iskrenost tih ljudi, ali trebamo znati da mi nismo poput Seda Kutba, niti Ribi Ibn Tejmije, Ebu Hanife, Ahmeda Ibn Hanbela i tako dalje, e, čije su riječi bile veoma cijenjene i uzdignute i naravno platili su glavom, a zatim su izdržali dugodlične torture, kazne i nisu popuštali. Da li je sa nama ovako? Odsunata je da sa svaka radnja dobro izvaga njena korist ili šteta. Najveći problem jeste taj što su danas Nažalost, da se primijet ponos i ugled kod nas toliko skupi da a, ne daj Bože poredite li eto može se primijet da je izgleda cijena kod nas ili takvi na izgled veća kod Allaha čak i od samog poslanika sallallahu alihi vaselem jer ono što je on doživljavao od neugodnosti nije ništa u poređenju sa nama da, on je trpio i sabura u braćo i sestre A zašto mi nemamo sabora? Zašto? Zato što imamo visoko mišljenje o sebi i smatramo da smo nepovredivi. I takvo mišljenje nas, o nama samima je iskoristio šeitan. Pa smo postali nadmeni, skupi, bezosjećajni i tako dalje. I ponašamo se kao da se nama ne smije ništa ružno desiti. A to je zato što smo sebe precijenili, a to su uradili i neprijatelji ove dave. Dokazi za ovo su u čitavom životu dave poslanika ali i selatu vaselam. Zamislite mladića koji je čuo hadis muslimani su jedno tijelo i zaista plaće da ga citira e, i brine se za muslimane u čitavom svijetu, a onda iz prevelike brige uradi potez zbog kojeg hiljade muslimana bivaju izloženi raznim neugodnostima, direktnim proizvodom postupka tog, tog mladića. Znam, reći će, a pa tako su iskušavani poslanici, on ne vidi da je poduzeo uzroke za koje on smatra da će promijeniti stanje ummeta, a koji su upravo direktno doveli do problema mnogima. Nažalost, ovih primjera je mnogo. Ovi mladići sami protiv sebe donesu dokaze za optužbe, svjedoče, podnose krivične prijave, a zatim i osudu. A onda je neizbiješno, tako, da bi se odbranio taj pogrešni postupak, da se daju odgovori koji e, u svakom slučaju budu pogrešnog tumačenja i proizvodcu pogrešnog tumačenja Allahove knjige. Kao na primjer, koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjače, ali mnogobrojne čete, čijim tumačenjem žele da kažu da svi oni koji ne misle tako, ne vole džihad ili su kukavice. Subhanallah, Islam nas uči da postoje dvije vrste Allahove volje kosmička volja koja se manifestuje kroz Allahovo apsolutno stvaranje, određivanje i upravljanje kosmosom i šerijaska zakonodavna, naredbodavna volja koja se manifestuje kroz Allahov šerijat i različite vrste normi koje su ljudi dužni da primijene u svom životu. Obe su spomenute u 54. majetu sura Al-Araf, u kome uzvišeni kaže samo on stvara i upravlja uzvišen neka je Allah gospodar svjetova, jel tako? Ove dvije dvije vrste Allahove volje ne mogu doći u suprotnost jedna s drugom, osim ako se braću i sestre, kažu Lema, pogrešno razumijevaju i protumači. To znači da Allahova objava ljudima koja predstavlja njegov emr, zakonodavnu volju, u svom, e, svojoj cjelokupnosti i u najmanjim detaljima ne može doći u suprotnost sa onim što se po njegovom stvaranju i odredbi dešava u kosmosu i među ljudima. Onda nastane nered. Ne može se desiti da ispravno shvaćena kuranska poruka bude u kontradiktornosti sa činjenim stanjem. Ono što se može desiti, što je nažalost čest slučaj kod nas, jeste da kuranska poruka bude pogrešno shvaćena i primijenjena u datom vremenu, mjestu i prostoru. Poznavanje ovih stvari je, braćo i sestre, od velike važnosti za one koji su na sebe preuzeli ulogu tumača Allahove objavi i njene primjene na konkretne pojedinačne situacije, a zašta će se i te kako odgovarati na sudnjemu danu. Kako to izgleda u praksi, navešću vam sljedeći primjer. Naime, kada se kaže Kada se brane ovako stavovi, koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadječale mnogobrojne čete. Doslovno znači da će muslimanska vojska uvijek nadjačati nevjeničku, bez obzira na njen broj, opremljenost, fizičku i borbenu spremnost, političke i druge okolnosti, a sve to uz Allahovu pomoć i strpljenje. Iako, iako ovaj ajet ako ga posmatramo u kontekstu u kojem je objavljen, uopće nema takvu poroku niti tumačenje. On govori, braćo i sestre, o jednoj posebnoj situaciji u kojoj se našao Allahov poslanik Davud ali i selatu vasalam i oni koji su bili sa njima, a u kojoj su borba i sučeljavanje sa neprijateljem, slušajte me dobro, bili neizbježni i jedino moguće rješenje. Je li to slučaj danas sa svim muslimanima? Kad se sljedbenici istine nađu u istoj ili sličnoj situaciji, ne preostaje im ništa drugo nego da budu ustrajni, hrabri, strpljivi i izdržljivi. I da, bez obzira koliko malobrojna njihova vojska bila, očekuju pomoć od Allaha Tebare Keotala. Da se ovaj princip, koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete, ne može bukvalno primijeniti na svaku situaciju ili kako kome odgovara, razumijemo iz drugih kuranskih kazivanja i primjera, kao na primjeru Musa ali svetovo selam. Kada je Musa, njegov narod kazao, o Musa, dogod su oni e, u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Ajde ti tvoj gospodar pa se bite. Musa, iako je spada ulul e, azm odebranih poslanika, imao još jednog poslanika uzase, Allah je bio na njegovoj strani, nije otišao da se bori, da se pozove na ovaj princip, nego je rekao, gospodaru moj, ja osim tebe, sebe, imam moć samo nad vratom svojim. I zato presudio ljudi nama i ljudima grešnim. Zanim razlogom odustajanja od borbe. Također, hijra iz Mekije u Medinu, koja je naređena našem poslaniku, ali i selatu vaselam, u suprotnosti je sa ovim, slobodno možemo reći, ekstremnim tumačenjem kuranskog teksta. Hijra, koja u stvari predstavlja opravdano povlačenje iz borbe, suprotna je sučeljavanju i sukobljavanju. A je li hijđra bila potez kukavisluka? Ne. Ne vala je nikako nego strateški potez. Stav da će muslimani pobjediti u svakom slučaju, bez obzira na njihovu malobrojnost i da će nevjernici izgubiti bez obzira na njihovu mnogobrojnost, u temelju ruši i instituciju hijđre i nameće borbu kao jedino prihvatljivo rješenje, na kraju krajeva i stvarno to je takav stav. Pojašnjavajući propis bore, borbe, džihada, Allah Đelešanu govori o broju i omjeru, a ne o mnoštvu i malobrojnosti. Muslimanima je bilo naređeno da se bore protiv desetorostruko, e, a onda je olakšano da je omjer smanjen jedan na prema dva, Kaže uzvišeni, o vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivi, pobijedit će dvije stotine. Ako bude stotina, pobijedit će hiljad onih koji ne vjeruju. Pa kaže dalje uzvišeni, sada vam Allah daje šta? Zna da ste izmoreni. Ako vas bude stotina, pobijedit će dvije. Ako bude hiljada, pobijedit će dvije i tako dalje. Znači, ni u prvom ni u drugom ajetu se ne pominje... E, brojnost, mnoštvo, manjina, nego se govori o odnosu snaga i ravnoteži. S tim u vezi potrebno je naglasiti da se omjer snaga različito tretira u različitim situacijama, različitim mjestima i vremenima i ljudima i okolnostima u kojima se mogu naći muslimani. Ako muslimanska vojska poduzima inicijativu i želi napasti neprijatelja, onda je ona u poziciji svoj vojnog izbora i dužna je da u tom slučaju poduzme sve mjere predostrožnosti, utvrdi stvarni odnos snaga, analizira da li se time postižu koristi ili ne. I tek nakon toga da donese konačnu odluku. S druge strane, ako su muslimani napadnuti od strane njihovog neprijatelja, ili ako je neprijatelj okupirao njihovu zemlju, onda su oni u poziciji nužde i duži su da se bore bez obzira na odnos i omjer snaga, jer je borba i otvor u takvoj situaciji jedina alternativa poniženju i potlačenosti. E, sad ovaj ajet možemo primijeniti u ovo djelo. U svakom slučaju, za pobjedu treba više od formalne pripadnosti nekome, islamu ili tako dalje, ili ličnih tumačenja kuranskog teksta, klikanja po Facebooku, i tako dalje, i tako dalje. Sve ima svoje vrijeme i rok. Dva Allahova zakona koji su veoma važni, a zanemarani, zanemarani, nažalost, od strane mnogi od nas. Prvi, zakon postepenosti, drugi, zakon određeno, određenog roka. Ako je poslaniku i sallallahu i selem i najboljoj generaciji muslimana trebalo 23 godine do triumfa, pitam sebe i vas, Šta mislite onda koliko onda treba nama? Ako uzmemo u obzir da smo kolektivno zakazali u odgoju sami sebe i da nikad nismo bili razjedinjeni samo zbog naših zala koji, koje leži u nama samima. Ogovaranje, potvaranje, laž, krađe, sumničenje, otimanje, zinalog, e, postajemo demokrate, varamo, udaramo žene, ponižavamo jedni druge. Lista je bolna i duga. Dva brata se dijele na tri udruženja. Dok jedni proljevaju krv, drugi su u zatvorima, treći na internetu, četvrti u partijama, peti su profesori, neki su pomagači novotara, jedni su sektama, jedni su postali pravi vojni analitičari džihada uz kahvu i čaj i svaka grupa za sebe tvrdi da su na istini. Ovo je dovelo do haotičnog stanja među muslimanima. Gdje god da se nalazi musliman, pa makar bio sam, ako je istina sa njim, on je na istini. I nema niko pravo da kaže da su on i njegovi suradnici jedino na istini. Drugi zakon je zakon postepenosti braća i sestre. To je svemirski, a i šerijaski zakon. Zbog toga je Allah stvorio nebesa i zemlju u šest dana, a moćan je bio da kaže budite i oni bi bili ali Allah stvorio u šest Allahovi dana, to jest u šest perioda ili vremena, čiju kakvoću samo On uzvišen i zna, jer to sigurno nisu naši dani. Također vidimo stvaranje čovjeka, životinja, biljaka, sve se braćo i sestre odvaja u fazama dok se ne upotpuni njihovo stvaranje. Ovo je sve sa strane svemirskih zakona, sa strane šerijata, Ova posebnost se ogleda u tome da islam počeo sa pozivanjem u monoteizam, želeći uspostaviti ispravnu akidu, zatim zakonodavstvo, također posebno. Prvo su određeni farzovi, harami, sve postepeno, kao što je slučaj sa namazom, postom, zakatom i tako dalje. Zato je Kur'an podjeljen na mekanski i medinski. U ovom smislu Aisha radijala Vanha kaže, kada opisuje postepeno šerijata i postepenost postupaka i objavljivanja Kur'ana, kaže ona, radi Allah onha, prvo što je objavljeno od Kur'ana su sure u kojima su spomenuti džennet i džennem. Pa kad su se ljudi okupili oko toga, oko Islama, objavljen je halal i haram, a da je prvo objavljeno, kaže Aisha, nemojte piti alkohol i nemojte činiti prostituciju, rekli bi, nikada nećemo ostaviti alkohol i prostituciju. Zato je vađib onima koji pozivaju obnovi islamskog života, da poštuju zakon postepenosti prilikom realiziranja ciljeva koje žele ostvariti, uzimajući u obzir uzvišenost cilja, raspoložive mogućnosti i mnoštvo prepreka na tome putu. Omer ibn Abdulaziz, navišćemo primjer iz njegova života, htio je da usladi život prema životu četverce pravednih halifa, preuzuje vlast u islamskoj državi, međutim njegov mlađi sin Abdumelik, koji je bio energičan, E, pobožan, je tako, pun nagona imana, osuđiva je svoga oca, što nije požurio u oklanjanju svih ostataka zastranjenosti i nasiljanja, nasilja, brisanju njihovih tragova i da se vrate stvari na mjesto e, na kome su bile za vrijeme četverice halifa. Pa mu kaže, šta je tebi babo, pa ne izvršavaš svoje obaveze. Sin babi, braće i sestre. Šta ćemo ja i ti reći? Pa kaže, Dalje sin, tako mi Allaha, tako sin govori, ne interesuje uopšte, kad bi me kuhali u loncima na putu istine. E tako, ovo vam je poznato. Pa kaže halifa njemu, o sine moj, nemoj žurit. Allah se dva puta loše izrazio o alkoholu, a treći put ga zabranio. Zato se ja bojim da natjeram ljude od odjednom na istinu, pa da je tako ostave i da im u tome bude fitna. Drugi zakon, da svaka stvar ima svoj rok u kome dostiže svoju zrelost i savršenstvo. Zato, ako se sjetva požanje prije vremena i plodovi uberu prije zrelosti, neće dati očekujuću korist, nego će šta? Nego će a, štetiti a, umjesto da koristi. Tako se desi, da jedna generacija utemelji neki važan posao, čije plodove sabere druga ili treća generacija, ili neka koja će doći posle njih, ali to ne smeta dok to ide uh, po uh, poznatom putu, menđežu i pravcu. Jedan od razloga koji ima uticaja na dušu muslimana, koji se pridržava uh, e, ide u ovom vijeku, a posebno mladića, jeste što se javno vide zlo, nered, laž, nevaljaštine, širenje sekularizma, širenje i jačanje marksističkog uticaja. Kršćanstvo planira i radi bez bojazni stida. Informat, informativna sredstva rade na ugrožavanju ličnosti muslimana, šire nemoral i zlo. Mogu se vidjeti razgoličene žene kako se šepure i koketiraju. Alkohol se javno pije, e, kafane i barovi su puni noć i dan vide trgovinu nagonima i strastima, što se očituje kroz nemoralnu umjetnost. Omladina vidi razvratne pjesme i mi zajedno s njima, porno filmove, razvratne filmske i pozorišne predstave. Sve to se slijeva u rijeku zavođenja nemoralnim grijesima i sve to odraća od islama i imana. Sve ovo musliman posmatra u sredinama u kojim živi, a s tim posmatra i zakonodavstvo koje bi moralo održavati vjerovanje i vrhovne vjernosti koje nosi islam. Međutim, I nažalost, što je zaočekivati, ono blagosilja zlo i podržava nered. Jer ono nije proisteklo iz onoga što je Allah objavio, već iz onoga što su ljudi postavili. Zato ne treba čuditi da takvo zakonodavstvo dozvoljava ono što je Allah zabranio, a zabranio ono što je Allah dozvolio i ruši direktno Allahov zakon. Zatim, ta isti mladić, musliman, gleda vladare diljem svijeta koje je Allah zadužio da budu odgovorni o svom muslimanskom narodu, koji vladare koji koračaju dolinom koja nije dolina islama, koji e, sjede sa onima koji se bore protiv Allaha, protiv njegova poslanika, e, sebi privlače one koje Allah udaljio, a udaljavaju one koje Allah približio, stavljaju na čelo one koje istavljaju napred one koje Allah stavio na čelo ne sjećaju se islama osim samo za vrijeme praznika, svečanosti i tako dalje. A sve zato da bi obmanuli svoj narod i da bi ismijali. S druge strane, mladić musliman vidi socijalno nasilje, ogromne klasne razlike, pojedince kako se igraju milionima, a mase nemaju ništa, dvorce koji su uh, napravljeni od miliona, eura u kojima se stanuje samo nekoliko dana godišnje, dok milioni muslimana su, pate se i na otvorenom prostoru, nemaju gdje da žive. Gleda ljude čije su riznice napunjene zlatom, s računima u stranim bankama, sa tajnim brojima, čivu vrijednost ne zna niko osim Allaha Tebare Kevotala. Dok većina nema ni osnovne, uh, osnovna sredstva za život nemaju čime kupiti hranu kojim će utoliti glad djece koja plaću gladna, ni starcima koji osjećaju bolove od gladi. Kada bi neko od naftnih bogataša dao prilog i kada bi to učinio neki bogati trgovac ili posrednik svjetskih preduzeća od onoga što zaradi u jednom pazaru ili da zadne ono što izgubi jednoj noći za kafatskim stolom i što potroši pod uh, nogama plavuša, mnogi bi se uh, siromasi obskrbili i zaštitili bi se mnogi gladni i oni koji nemaju šta obući. Kako da ne, jer ogromna bogatstva se komilaju i kradu. Zagovornici rušilačke načela na sa šetanom i prodanim dušama koriste ovu klimu i njezine jasne proturječnosti da bi potpalili vatru među staleških sukoba i socijalnom mržnju, da bi se pripremili za širenje svojih uvoznih pravaca i da bi u ovakvoj klimi našli uši koje slušaju, ne iz ljubavi prema cilju, pravcu, ne ne, već iz mržnje prema toj stvarnosti. A temelj svemu ovome je što Islam sa svojim, svojim savršenošću i odmjerenošću, odmjerenošću odsutan sa pozornice, stran u svojoj sredini, nepoznat kod njegovih sljedbenika, ostranjen sa vlasti, zakonodavstva i usmjerenja općeg života i državnih poslova u politici i tako dalje. Islamu je određeno da se ograniči među čovjeka i njegova gospodara, ali da ne prekorači granice i da se ne miješa u društvene ustanove ili državne odnose. To znači da je islamu nametnuto da bude kopija kršćanstva u, njegove, e, u vrijeme njegove dekadencije. To jest, da bude vjerovanje bez zakonika, obredoslovlje bez međuljudskih odnosa, vjera bez države, Kur'an bez vlasti nametnuto islamu da nosi teret tuđe prošlosti, teret naroda koji nije njegov narod u zemlji koja nije njegova zemlja. Kao rezultat prilika koje on nije ni znao, historija katoličke crkve na zapadu puna tragedija i negativnih držanja u kojima je neznanja stala na stranu protiv znanja, tiranstvo protiv oslobođenja, na stranu protiv kraljeva i feudalaca – protiv naroda je potlačeni. Osnovala je sudove, inkvizicije, koje su osuđivale svako stanje, svaku novu ideju, ispaljivale alime, žive i mrtve, nametale nasilje i mračnjaštvo zajednicama pod parolom vjere. I zato nije ni čudo da mase ustanu protiv nje zbog neoslobađanja od njena nasilja i počinosti. Šta je islam kriv pa da bude odgovoran za rezultate ove crne historije? da bude ostranjen od vođstva umeta, da se prostjera sa mjesta zakonodavstva, usmjeravanja i uticaja, da bude zatvoren u dubinama duše, pa i ako izađe iz te dubine, mora da ostane među zidovima džamija, tekija, pod uvjetom da je u džamiji ostane kratkog jezika, tihog glasa, uz puno opreza, jer to je džamija koja je usmjerena, stavljena pod mikroskop posmatranja koja nema slobodu dave ni slobodu naređivanja dobra i sprečavanja zla. Suština problema je u tome što se sekularizam nametnuo islamskim zajednicama, a to je pravac koji im je stran nepoznat i nema ploda. Rezime sekularizma je odvajanje vjede od države, vjere od države i njezino udaljavanje od vlasti i zakonodavstva. Velika je razlika da skreneš sa puta šerijata, i njegove pravde motiviran prohtjevom ili srđbom, zavidnošću ili nemarom ili nečim drugim i da blokira šerijat, ne priznaš ga i ne priznaš njegov suverenitet čije je osnovno pravo da vlada jer on predstavlja Allahovu poruku i Allahov zakon. Allahov zakon mora da vlada, a ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje. Zato je neizbježno da ovaj problem i bilo je neizbježno da ovaj problem žestoko pogodi emocije muslimanske omladine i da uznemiri njihovu svijest zbog toga što drugi narodi uređuju svoj život shodno svom vjerovanju, filozofiji i shvatanjima vjeri. Jedino je muslimanu određeno da živi u sukobu između svoga vjerovanja i stvarnosti, između svoje vjere i društva. Sekularizam ponekad može biti privačen u kršćanskom društvu, Ali, nikada ne može u islamskom. Kršćanstvo zaista ne sadrži šerijat ili sistem života koji obavezuje vjernike da ga se pridržava. Samo evanđelje pridržava privata podjelu života na dva dijela. Jednog koji pripada Bogu i drugog koji pripada vladaru i državi. Zato i kažu daj kralju kraljevo, a Bogu Božje. Zato bi prihvatanje sekularizma značilo odbacivanje Allahova šerijata odbacivanja Allahove normi i optuživanja ovog šerijata da ne odgovara ovom vremenu. A ljudsko usvajanje zakona za sebe kao produkt njihovi razuma znači davanje prednosti njihovom ograničenom znanju nad nepotpunim, nepotpunim iskustvima nad Allahovom uputom. Zato poziv ka sekularizmu među muslimanima znači bezbožstvo, izlazak iz otpadništva iz islama, šutnja od strane naroda prema ovom velikom zlu svakako jasan i krupan grek. Ovo je suprotno poimanju, našem poimanju Allaha Tebarka od ta'ala. Allah je kod nas stvoritelj stvorenja, onaj kome pripada vlast, koji vlada, koji sve zna, koji je svemilostni, koji daje na faku svakom stvorenju. Zato je on spustio zakone, dozvolio halal, zabranio haram, naredio svojim robovima da se pridržavaju onoga što im je propisao i da sude po onome što je on objavio. A, da, a ako tako ne postupe, smatraće se onima koji su se oglušili u Allahovu, te bareke otala šerijat. Kad su u pitanju muslimani, sledbenici Kur'ana i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, naše riječi i djela izlaze iz domena lične koristi i štete i ulaze u domen dijela i riječi koje mogu nanijeti štetu ugledu islama i muslimanima. Zato, braćo i sestre, moramo voditi brigu o svojim riječima i dijelima. U Kur'anu i sunnetu izrečena je jasna zabrana svake riječi i dijela koje je u osnovi dozvoljeno ako ima za rezultat narušavanje ugleda islama. Na taj način pomažemo službama da lakše procjene naš psihološki profil koji u većini slučajeva nije naš osnov za življenje jer sjediti i ponašati se navijački nije isto kao kad ti granate spadaju na glavu. Time smo mi e, na Facebooku uštedjeli milijone eura jer im dostavljamo informacije dok oni uz kahu i čaj u neku od agencija sjede i samo pohranjuju podatke koje im, nažalost, ovi mladići daju. Navešću vam jedan primjer obaveštajne kulture Asaba Allahova poslanika ali salatu wasalam. Kada je Ebu Bekr bio premlačen do besvijesti i kad su ga unijeli u kuću, pitao je gdje je poslanik ali salam. Zašto su oni asabi koji su bili u sobi sa Ebu Bekrom šutili i nisu odgovarali? Iako su znali gdje je poslanik sallallahu alaihi wasallam. Zašto, braćo i sestre? Zato što je u sobi bila i Ebu Bekrova majka. A poznato je da ona još uvijek bila mnogobožac. I sve dok Ebu Bekr nije dao garanciju za njezinu šutnju, asabi mu nisu odgovarali. Pa dobro, postavljamo pitanje da procijenimo samo jednu korist za muslimane, dijaspore i ostalo i širi. Samo jednu. A ja ću nabrojati ili nabrojao sam štete koji su proizašle iz pogrešnih postupaka. Mnogi koji su radili velike postupke i akcije od iskrenih. Da li su zbog ovoga neprijatelji slama stali? Ne. I hiljado puta ne. Zabrana okupljanja. Zabrana zapošljavanja. Istjeravanje s posla. Zabrani pomaganja. Zabrani slanja novca, zabrani udruživanja, veliki kazne za pomaganje islama i muslimanima, pretresima na granicama, omalovažavanje, presretanje u autobusima, detaljni pregledi, zabrane putovanja, zabrane izlaska iz zemlje, pitam sebe i vas, ko je uveliko doprine uvođenje ovih mjera zabrane? Znam, reći ćete, oni se svakako bore. Reći ću vam, oni se bore i to je tačno, ali samo se mi zatvaramo i to je tačno. Znam, reći će, Allah je najveći. Oni se svakako bori mrzi islam i muslimane. Dobro. Poslaniku Amidža je bio mušik, pa je poslanik koristio njegovu pomoć. Je li ovo zabranjeno? Sklapaju ugovore sa njima o nenapadanju. Je li ovo znak njegove slabosti? Poštivaju ugovore sa mušicima. Je li ovo kukavičlu? Ne. I hiljadu puta ne. Procenjivao je poslanik sallallahu alaihi vselem između koristi i štete. Kako bi mi naučili? i u određenim situacijama postupali razmišljajući i trezveno. <clears throat> Allah nam je zabranio svinjetinu, alkohol, tako, spajanje namaza teum, ali je sve to dozvolio, ostavio u situacijama kada muslimanima to bude potrebno. Pa čak i da kažeš da ne vireš u njega, ali ako sve ovo ne primjeriš kad treba i gdje treba, nastaće veliki nered i onda će koštati primjera Saba koji je bio bolestan pa su ga natirali da se okupa, što je bio uzrok njegove smrti. Šta je rekao poslanik sallallahu alaihi vselem? Ubili ste ga, Allah vas ubio, subhanallah. Pogledajte primjer pogrešnog donošenja suda ili fetve o nekoj stvari koja se ne poznaje na pogrešnom mjestu i vremenu. Nije bogobojazno skupati se hladnom vodom na minus 20. To je ekstremizam i nepoznavanje stvari. Moramo biti svjesni da se ovako ne pomaže islami muslimani. Zatim, insajderi i munafici u redovima muslimana su braćo i sestre izlegli se kao psi. Ima i more. Zapamtite šta vam govorim. Poslanik Ali Statu Veselam, sljedeći primjer, procjenjuje stanje muslimana i čini ugovor zbog koje su mnogi ostali zbunjeni. Taj ugovor je slapanje primjera na Hudebiji kad je Allah poslanik li sallatu wasalam razgovarao sa njima, taj ugovor je iznosio sljedeće, da se na deset godina da bude. Zatim, ako neko od Kurešija pobjede muslima, kod muslimana, da ga vrate. Ako neko od muslimana ode Kurešijama ode, oni neće ga vraćati. Da se muslimani te godine vrate da ne obave umru, a sljedeće godine da dođu u Meku. Nakon što je Kurešije napustio prvi od tri dana, muslimani ne smiju nositi sa sobom oružja ništa do sablje korcama. Zatim sljedeći, ko želi da stupi u savjet sa Mohamedom, neka to uradi. A ko želi da stupi u savjet sa muštima, neka to uradi. Poslanik Ali Selatu Veselam, da, braćo i sestre, je prihvatio ove uslove. Stanje muslimana nakon ugovora. Muslimani su na prvi pogled vidjeli tešku stvar za njih. I bilo im je teško da shvate ovo. Gledajte dalje, poslani se veselem poziva Aliju da zapiše ovaj ugovor. Mi naredimo, napiši Bismillahirrahmanirrahim. Tome se suprostavio Suhel i kaže, Kureši je to ne poznaju, osmim Bismillahumme. Muslimani povikaše na to, ali poslani se veselem kaže, Ali, napiši kako je rekao. Zatim mu naredi, poslani se veselem, sa ovim se saglašava Muhammed Rasulullah, a ovaj ga prekide. Pa znamo da si ti taj, pa ne bi se borili protiv tebe i ne bi te sprečavali od ulaska u Kjabu, nego piši u svoje ime, ime svog oca. Poslednji sedem kaže, ali, o Alija, izbriši Resulullah, ali je teško bilo izbriši. Nakon čega poslednji sedem uzije knjigu i izbriša to svojom rukom. Poslanih reče, ali, sa ovim se saglašava Mohamed sin Abdullah. Nakon potpisivanja ovog ugovora, pridržavanje njegovih uslova postade dužnost obe strane. Ne tako? Pa je poslanik sallallahu alejhi rekao Abu Džendalu koji je došao i rekao: "Mi smo sa ovim narodom sklopili ugovor i dali im reč i ne smijemo ih prevariti. Strpi se i ne daj se. Allah će i tebi takvima kao što si ti e, nejak i nezaštićen naći izlaz." Rezultat ovog ugovora je bio da su a, onaj ko uči Kur'an, braćo moja, iznenadi se kuranskim opisom ovog ugovora, kao pobjedom, jer su svi smatrali da ovaj ugovor nije podoban za muslimane. Jedino Ebu Bekr nije to tako smatrao muslimani su imali priliku da se nakon ovog ugovora uvjere da on bio pozitivan za njih i da im je doneo veliku korist koju im ni jedna pobjeda do tada nije dala. Vidjeli su da je ovaj ugovor bio neophodan jer on prokrčio put ka islamu i otvaranju srca ka njemu i to putem dokaza i zadovoljstva, a ne putem prisiljenja. Ovaj ugovor je bio nužan kako bi se na određeni period bacilo oružje i dalo vrijeme umovima da na miru razmišljaju u osnovama nove vjere. Kako bi je prihvatili sa zadovoljstvom, a ne sa strahom. I nije prušlo puno vremena. Oni koji su nijekali taj ugovor ili se bunili, postala im je jasna i vidljiva njegova, njegova mudrost. To je bilo poslije dvije godine kada je neka bila osvojena jedan od muslimana koji je prisutvao potpisu ugovora, opisao ga je. Kada je nastupilo primire, prestao rad i kad su ljudi bili sigurni jedan od drugog, susretali su se i razgovarali. Nijedan od njih nije govorio islamu, a da ga nije privatio. U periodu od te dvije godine islam je privatio onoliko koliko je bilo i prije toga u islamu, pa i više. Na to nam ukazuje činjenica da je poslanik Ali Sato Salam izašao sa 1600 sahaba na Hudebiju, a nakon dvije godine je bilo deset hiljada i ušli su Meku. Pa kaže Abdullah bin Mesud, vi smatrate osvajanje Mekke pobjedom, a mi smatramo ugovor na Hudejbiji pobjedom. Poslanikovo privatanje ovog ugovora sa njegovim teškim uslovom i pored nijekanja većine asaba i opisivanje ovog primjera u Kur'anu kao pobjedom u vrijeme kada rezultati toga nisu bili vidljivi, te potvrda sljedećih dana onoga što je poslanicu Selem privatio jedan od najvećih dokaza da istinu sinu buveta Muhammeda sallallahu alaihi sallam i Kur'ana kao objavi. Pitam sebe i vas, šta bi mi u ovom slučaju, mislim da je nepotrebno nabrajati, da bi lepeza iz bogatkog reportara mnogi tipa kukavica popustio čafir, munafik, bila izložena na svim a, uh, Facebook profilima ovakvih njima sličnih. A zatim, normalno zatim ide poznate izreke kako slijepo slijedimo u lemu, recimo da u ovom slučaju u debije zavirimo uloge. Mi i ulema nasljedci poslanika, odgovor procijenite sami, jer se kod nas, nažalost, kod mnogi stvari vagaju prema osjećajima, a ne prema dokazu. Stvari se vagaju prema osjećajima, prema nepsu, a ne prema dokazu. Pa ako mi se nešto svidi, uzimam, bez obzira što su dokazi o ispravnosti toga jasni. Zamislite, kad bi muslimani ovako postupali, što je strogo zabranjeno, nema normalnog čovjeka koji ne voli žene, tako? da nije zabrane, šta bi mi uradili? Da nije jasnog dokaza da je to zabranjeno. Da li bi se poveli za dosjećajima ili dokazima? Ne može se samo citirati ajet u kojima se spominje borba, a dobro znate da je svaka bitka, poslanika svetu sam bila, odmjerena, izvagana, procijenjena. Ove najbolje govore bitke Halide Mumelida, njegove Allahove sablje, kada je Omer radijalahu on jednom upitao Halide, kako dolaziš do pobjede? A ovaj mu reče, Omere, nikad ni u jednu bitku nisam ušao, a da nisam dobro provjerio stanje i šta misli moj neprijatelj. Postavljamo pitanje, zašto se današnja omladina udaljila od uleme? Ovo je, braćo i sestre, nužno da kažemo. Da su se neki mladići okrenuli knjigama zato što su izgubili povjerenje u većinu onih koji se bave ilmom. A naročito one koji su bili bliski vlasti, takvi su u očima ovih mladića sumnjivi, jer oni sarađuju s njima, iako znaju da ovi ne vladaju po lahom zakonu. E, ne zadovoljavaju se time što šute i što ne smiju da kažu silniku silniće, već mu tepaju i govore ti si najpravedniji, najuzvišeniji heroj. Pa kamo sreće, kad su prešutili istinu da ne govore laž. Zato je bilo nužno da su ti mladići shvatili da su mrtvi i vjerodostojniji, povjerljiviji, povjerljiviji od živih. I zato su se okrenuli od e, knjigama mrtvi i crpili znanje iz njih, ali nažalost bez, bez posrednika. Rečeno je nekom od ovih mladića, moramo uzimati znanje od alima i da pitam ono što ne znamo. Odgovor glasi, gdje da nađemo ulemu u čiju vjeru i znanje smo sigurni? Mi nailazimo samo na ulemu koja služi vladare. Kada vladari nešto žele da im dozvole, oni to dozvole. A kada žele da nešto učine zabranjenim, oni to zabrane. Ako je vladar socijalista, blagoslovi socijalizam i dokazuju da je ovi slava. Ako je feudalista, hvali feudalizam i nalazimo opravdanje u islamu. To je ulema koja kada njihov vladar želi rat, oni kažu mir. Oni kažu da mir postaje pokuđen i zabranjen. Kada se promijeni njihova jedna politika, poželi mir, izdaju se fetve da se ta promjena opravda i podrži. Rečeno mu je, Ne možemo optuživati sve zbog grijeha samo neki, niti možemo zamjeriti dobrima zbog propusta loši. Od voleme postoji takvi koji su odbili laž, su prostali se nasilj. Ima i takvi koji su odbili da se povinu tiranima. Ima i oni koji su se suprostavili uprkos oštrim prijetnjama, koji su podnosili mučenje u zatvorima i bili strpljivi na iskušenjima sa zadovoljstvom su privatili zatvore i mučenja, čak pokazali spremnost da žrtvuju život na Allahovom putu i nisu privatili trgovinu sa vjerom, niti omalovažavanje akideta. Odgovor je, ne negiram to, ali loši su li koji su ugledni velikani, odgovorne vođe, u čijim rukama je fetva, uspjeravanje i rukovodženje. Nema sumnje u to da je omladina u većini slučajeva bila je u pravu onome što tvrdi. Mnoga velika ulema postala je sredstvo u rukama vladara, kada pristaje da kaže ono što vladar želi i prešuti, kada to oni hoće. Onaj ko prešuti istinu, isti je kao onaj koji govori neistinu. Ubojice su šeitanje. Kamo sreće da je se umanjila bogobojaznost kod ove uleme i da im se za zausrad povećalo znanje i shvatanje, ali nažalost to se ne dešava. Mnogi od ovih mladića, željni znanja o svojoj vjeri, imali su kontakta sa mnogom ulemom, poznatim po hudbama, pisanim dijelima, ali nisu kod njih našli duhovna znanja u Koranu i Sunnetu. Znanje kod njih koje su našli nije liječilo bolesti niti gasilo želju. Omladna je bila velikim dijelom u pravu kad se razočarala ovakvu lemu, koja nema ni znanja ni ništa. Nisu imali razumijevanje za njih. tako, već su i svojim postupcima isterivali iz džamija, sebi su pripisivali osobine nosioca vjeri, a u većini slučajeve su govorili jedno, radili drugo. I na taj način uveliko doprinjeli stanju kako je danas. Među njima su našli i one koji dokazuju lažnim hadisima, odbacuju vjerodostojne hadise, vjerodostojne hadise. Vidjeli su oni koje brane, one koji brane novotare, a odbacuju potvrđene sunnete, dodvorađajući se tako požudama masa i strastim odavrani, Ne okrećući se uopšte prema istini. Zato je omladina digla ruke od njih i izgubila povjerenje u ono što ta ulema govori radi. Čak i neka ulema koja je imala lijep ugled kod omladine, pali su u grijeh podrške vladaru koje su mu namjestila vješta informativna sredstva, žestoko osuđujući omladinu, ne saslušavajući njihovu odbranu i ne upoznavajući suštinu njihovoj stavova. Svakako, ne možemo i ne smijemo opravdati neznanjem velike greške koje su nastale kao posljedice udaljavanja od uleme Jer zavođenje pogrešnim postupcima i greške nije opravdan ni Adem ali selatu vasalam, ali njegova žena nisu krivili šetana zbog greha što su radili nego sami sebe. Rekao imam šatibi, većina zabluda se ukorijenila u srcima masa zbog fanatičnog nastupa neznalica stebenika istine. Oni su istinu prikazivali na zbunjujući i provokativan način. Slabe protivnike su gledali sa pocijenjivanjem i podrugljivošću. Iznutrine tih protivnika su usplahireno provrli motivi i nata i konflikta, a u srcima su im se ukorijenila ništa ona uvjerenja. Ulema je ostala nemoćna pred tim uvjerenjima, iako su ona očito bila netačna. Sljedeća stvar koju možemo čuti od takvih, kažu, ko bude poražen i ponižen, to upućuje da nije bio u pravu jer ga Allah nije pomogao. Ovo izjava mnogi jer nižući uspjehe Žele dokazati da svako onaj ko nije sa njima, nije zato što ga Allah napustio. Time žele sužiti ono što je Allah učinio prostranim. Jer ko takvi je poraz mjerilo neistine, a pobjeda mjerilo istine. Pa ko bude poražen i ponižen, to upućuje da nije bio u pravu jer ga Allah nije pomogao da su bili stvarni pomagači Islama i da je Allah zadovoljan onim o čemu su razmišljali i s onim što su smjerali, ne bi mogla ni jedna sila, ni policija, ni vojska stati ispred njih. Međutim, pošto oni nisu takvi, Allah ih je porazio prije nego što su to učinili i ljudi. Ovo su, nažalost, mjerili, temelji mjerila istine i novo, ali staro pravilo koje su koristili pagani, koje se uzima kao mjerilo za spoznaje onog koje je u pravu, ako nije. Na osnovu toga, ko bude poražen i ponižen, to upućuje da nije bio u pravu, jer ga Allah nije pomogao. A kome bude pobjeda i uspjeh saveznici, to upućuje da on u pravu. Ovo, braćo i sestre, mišljenje nije prihvatljivo i šerijatski i nešerijatski. Jer pobjeda ima svoje uzroke i šartove. Ponekad, svi nisu ispunjeni kod onog koje je u pravu. I zato izostane pobjeda. A ponekad se onome ko nije u pravu, ispune svi uvjeti koji mu omogućuju da uspije do određenog vremena, koje može biti kratko ili dugo. Koliko smo samo vidjeli u naše vrijeme da propagatori neistine pobjeđuju dok su propagatori istine izloženi neuspjehu i porazu. Razlog za to je što su svjetske sile bile sa prvim protiv drugi. Pred nama je Izrael jasan dokaz za ovo što govorimo. Ko od nas ne zna kako je muslimanski turski narod satran pod vojstvom svoje uleme kod Ataturka. Kako je protjeran islam iz zemlje Hilafeta i kako je silom nametnut bezbožnički sekularizam turskom narodu. Pa ko je bio pravo ako nije? U bliskoj prošlosti, u nekim nazovi islamskim zemljama, poubijana pa je ulema, spaljena vatrom, jer su se suprostavili zakonu koji se odnosi na porodične probleme. Taj zakon vlada je htjela nametnuti muslimanskom narodu suprostavljao se šerijatu, je što je Allah zabranio i obrnuto. Kad je ulema takvom zakonu rekla ne, njihova kazna zato je bila smrt, kako bi bili pouka drugima, da niko više ne digne glavu, niti se suprostavi. Nasilnička vlast je pobjedila, glas uleme je zašutio, a s njima i glas naroda. Pa da li je ta vlast bila na istini, a ulema na neistini? U drugoj islamskoj državi, nevjernička manjina, vlada nad muslimanskom većinom, odvodeći hiljade muslimana u zatvore, da bi zanijenio svaki glas i uhovatio se svaki neposlušni. Niko ne smije ni da pita kako, zašto, a kamoli. Ne. To je od skora, braćo i sestre. Od prošlog vijeka pa ovamo. Pa kada zatvori postanu pretjesni, smanjuju njihov broj mitraljezima uperenim u njihova prsa, kao što je radio Sadam Hussein. Kada primijete neke muslimane da se ne boje smrti, na njima primjenjuju druge načine, da bi pokorili i ponizili metode koje nisu primjenjivali ni Džingis Khan, niti drugi historijski tirani krnici. Napadale bi njihovu čast pred njihovim familijama. Poražen je muslimanski narod pred tiranijom i nasiljem i u drugim historijskim periodima dešavalo se ovo. Pobjeđen je poslanikov unuk Husein ibn Alija radijalovan pred vojskom ibn Zijada jezidova namjesnika. Omejevička država Omejevička država je trajala desetinama godina, a da poslanička porodica u hilafetu nije imala nikakva udjela, sve do uspostavljanja abasijske države koji su uspostavili poslanikovi Amidžići. Hoćemo li iz ovog uzeti da je jezid bio u pravu, a Husej nije? Kasnije, nakon toga, poraženi hrabri Alin i vojskovođa Abdullah ibn Zubeir jedan od četvorice Abdullaha pred vojskom Hadžađa, enevijskog silnika i zalima, nakon što je ostao u Hidžazu i njegovoj okolini nekoliko godina proglašavajući sebe halifom i emirom vjernika. Nakon Ibn Zubera, Hadžađ je uništio vojskovođu Abdurrahmana ibn Al-Asa i grupu velikih alima koji su bili sa njim, kao što je, na primjer, Sejid ibn Džuber, Šabi i drugi. Uništio je silnik Hadžađ, A mnogi su poput Sejda ibn Džubera ubijeni, iako je on bio zanaj za koga ima Mahmed rekao, ubijen je Sejd, a na zemlji nema ni jednog muslimana, a da mu nije potrebno njegovo znanje. Spomenimo i ovdje i ono što su izjavili neki muslimani, nakon što su bili otkriveni u borbi proti neprijatelja, pa su rekli, tako mi je Allah, kada bi nas izjele divlje životinje ili nas rastrgale ptice, ni tada ne bismo posumjali da ste vi na neistini, a mi na istini. Abdullah ibn Zubair rekao je kada je bio opkoljen sa svojim malobrojnim saveznicima, tako mi Allaha, onaj koji je na istini, ne može biti ponižen čak kada bi se svi oni koji su na zemlji digli protiv njega. A tako mi Allaha, ne može biti ugledan onaj koji je na neistini, čak kada bi mu mjesec sijao na čelu. Kur'an govori o nekoliko poslanika koje su ubili njihovi neprijatelji, kao što to uzvišeni kaže u svom obraćanju židovima. I kad god vam je poslanik donio ono što nije godilo do, vašim dušama, vi ste se oholili, pa ste jedne uh, u laž utjerali, a druge ste šta? Ubili. Oti su ubijeni Zekerija i njegov sin. Postavljam pitanje, da li je ubijstvo ovih poslanika i prevlast njihovi neprijatelja na njima dokaz da oni nisu bili u pravu onome u čemu su pozivali? U Kur'anu Također znamo priču, oni koji su rovu iskopali, a svetili su im se samo zato što su Allaha sinom i hvale do ostalog veličali. Pa da li su ovi nasilnici bili na istini, jer su poubijali nejake vjernike i potpuno im uništili? Pa zar su ovi vjernici bili na neistini, zato što je njihov kraj na Dunjalku bio uništenje i nestanjanje? U istinu, braće i sestre, ovo rezonovanje je apsolutno neprihvatljivo. Ne znam kako se zaboravljaju Allahovi propisi i zakone kod iskušenja vjernika i zavođenja nevjernika, kada uzvišeni kaže da, će uzvi, da, će, da, ćemo, da nećemo biti ostavili na miru, a da ne budemo iskušavani. Tako. Pa, a, poslije bitke na Uhudu, nakon što su muslimani razbijeni, Allah kaže, ako vi dopadate rana i drugi, tako dalje u ovim danima dajemo pobjedu sad jednima, sad drugima. Da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke vas kao, kao šehide. I tako dalje. Ajeti za Allahove knjige, braćo i sestre, mi je ulio strah u srce i natjerao me da dobro prepitam sebe i sve svoje mogućnosti. A toplo ga savjetujem svim vama, uzvišeni tevar, kao tala kaže u suri Mohamed, prevodu značenja, a i vijesti o vama provjeravat ćemo. Zatim dalje kaže, u suri Al-Anbiya, mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Samodopadljivost i oholost također čine čovjek, e, čovjek u pogled kraćim. Tako se onaj kod koga se pojave ovi opasni simptomi koji upućuju na bolesno srce, uzniže nad ostalim i osjeća previše važnim da primi od drugog savjet i da se okoristi od njegovog iskustva ne priznaje nešto kao istinu, osim ako se slaže sa njegovim prohtjevima. Tako ne izlači zaključke iz životnih lekcija koje su drugi već na svojoj koži, vjerujte mi, dobro osjetili. Allah te Tebar Tala kaže u suri Jusuf 76. ajet, a na svakim učenim ima još učeniji. I opet ima ljudi koji ni od kog neće savjet, ama baš ni od kog, misleći da su sve najbolje shvatili. Strah da će i neko, a taj neko je narod koji je izabrao, smatri nesposobnim, tjera zapadne vlade i sve države da povećaju potencijalnu prijetnju od radikalnih ekstremista. Meka je najbolji i najsvetije mjesto kod Allaha. U njoj je sagrađen Beitullah, Allahova kuća. 360 lažnih božanstava. Pokušali su biti poslanika, mučili, protjerivali, uzeli metke i tako dalje. Iako su poklonici postupali zvjerski prema prvim muslimanima, muslimanima Allah te kao ta'ala nije dozvolio poslaniku i njegovim drugovima da se bore protiv mušika. Dok zato nije došlo vrijeme. Povod ove zabrane bila je bojazan da će takav oblik suprostavljanja nanijeti štetu islamu i muslimanima i islamskoj državi koja je tek bila u fazi razvoja. Kaže uzvišeni, i da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene koje ne poznajete, pa tako i ne znajući zbog njih sramotu doživjeti, mi bismo vam ih prepustili. Šteta se ne otlanja sličnom. Onda kad hiruški zahvat ispuni uslove koje postavio šerijat, postaje dozvoljen i puno važan, jer će se u tom slučaju za lahu dozvolu donijeti željenu korist, a to je ozdravljenje. Sve te stvari kufr, odvraćanje muslimana u mešidu harama, isprečavanje prinošenja kurbana, čine obaveznim borbu protiv mušrika i pozivaju na nju s tim da tu postoje zapreke. Prvo, bojazan da će muškarci i žene pripadnike ispravne vjere islama koji u toj sredini nisu javno poznati i propoznatljivi zadesiti šteta. Drugo, da nije ti vjernika i vjernica koji nisu poznati drugim muslimanima i bojazni da će i muslimani povrijeti zbog njih sramotu doživjeti, mi bismo vam ih prepustili. Ukazujući na mudrost ovog postupka i štetu koja bi se time obuhvatila muslimane, Ulema kaže i ružne riječi koje će uputiti među ostalim plemenima širiti mušici u kojima će se isticati da se od napada Muhameda Mohameda s.a.v. i njegovih drugova nisu spasili ni pripadnici njihove vjere, kako bi tako Arapima omrazili islam i njegove sledbenike. sljedbenike. ih braće i sestre, imajte sabura, halalite mi, e, pri kraju sam, imajte sabura, nemam još puno. Poslanikova briga o tome šta e, o islamu i davi misli javnost. Slušajte me dobro. Munafici koji javno ispoljavaju islam, a u prsima skrivaju kufr. Poslanik Ali Sadatul Islam odnosio se prema njima kao prema muslimanima zbog ispoljavanja. Iako su ga vređali tako dalje. Ovaka Ovakav odnos licimira prema Allaho poslaniku Ali Sadatul Islam dozvoljavaju je tako na prvi pogled oštri odnos prema njima. Međutim, poslanik Ali Sadatul Islam i pored zahtjeva svojih ashaba nikada nije dozvolio da se ubiju, ubiju licemjeri, je tako? nikada nije dozvolio da se ubije u lice vjeri e, e, oni koji su ga vrijeđali i on kaže ostavi ga da ljudi ne kažu da Mohamed ubija svoje drugove ima muslim bilježi od promjenitoga sahaba Džabira Allah bio zadovoljan njime da je neki čovjek došao poslaniku ali sada to salam dok je dijelio ratni plijen iz bitke na Honenu rekao mu budi pravedan a pa poslanik se sve rekao ako ja nisam ko je, ko je onda pravedan U komentaru ovog hadisa stoji razlog zabranje ubijanja munafika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnosio se prema njima na način kako se odnosio prema drugim munaficima koji su ga vređali koji su mu u mnogim prilikama uputili ružne riječi. Međutim, poslanik se strpio i pružio im priliku da promijene svoje ponašanje, a na ovaj način istovremeno je želio pridobiti druge ljude. Da nije tako postupio, ljudi bi počeli govoriti da Mohamed ubija svoje drugove, jer poslanikovi i neprijatelji i svi ostali poznavali su te ljude kao njegove sledbenike i da je naredio odmazdu protiv njih, to bi dovelo do toga da se drugi ljudi šta udalje od Islama. Jedna od koristi Alisa jeste i ostavljanje pojedini odabrani stvari i strpljenje po pitanju određene štete i straha da se na to ne nadoveže veća šteta. E, uvaženi Alim e, Šešankiti kaže Zabilježen je vjerodostojan hadis posljednika Zuselem, ne želim da ljudi pričaju da Muhammed ubija svoje asabe i zbog toga nije ubijao munafike, iako su zasluživali da je on ubije. On je ostavio njihovo ubijanje kako to ne bi dovelo do toga da ljudi počnu govoriti javno mijenje da Muhammed ubija svoje drugove. Prihvatio je njihovu spoljašnost Islama, a ultrašnost prepustio Allahu Tebare Keutala. Kad bismo mi porađivali svoju praksu po pitanju ostavljanja dozvoljenih stvari radi očuvanja jedinstva i ugleda islama i muslimana sa praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem do kakvog bismo zaključka došli? Ili, braćo i sestre, da li uopšte smijemo vršiti ovu usporedbu? Zaista je teško naći uh, odgovarajuće riječi za neke postupke. Da li smo mi bogobojazni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili znamo više od njega, ili smo hrabri pronicljiviji, Jer tako, oni koji su bili, uh, jedan ševa kaže uh, u komentaru 36. ajeta, cura ali sra, ne povodice za onim što ne znaš, i sluh, i vidi razum, za sve će se, kaže, zaista odgovarati. Svaki će rob biti pitan za svoje riječi i svoja djela, koji zna da će biti pitan uh, za ono zašto zna da će biti pitan, gledat će na svaki način da koristi svoje tijelo kako treba, gdje treba i da govori ono sa čime Allah te bareke od tala e, je zadovoljan, a zatim da pripremi odgovore jer neće moći pred Allahom te bareke od tala lagati. Oni koji su bili privođeni i osuđeni najbolje znaju koliko se e, zbog postupaka misle na njih. Nije dovoljno samo misliti do dobama, ne, ostale su majke, očevi, žene, sestre i tako dalje. na kraju, Da li misliš da možeš držati godine provedene u zatvoru ili pak šta Allahu odgovoriti za sve naše postupke? Na kraju krajeva dajem za pravo da kažem dok oni koji su odobravali postupak našeg brata Mevlida Šarevića nisu učinili od njega heroja umeta i ušutiše, iako su taj čin tekbirali i govorili i smatrali da je to uzdizanje Islama, on sad sjedi, nažalost, dugovodišnju robiju zbog toga, zbog toga što uradio, a ovi koji ga eto oslobađaše i klikaše za njim, sjede mirno ili su a, negdje tamo daleko. U vrijeme napada nevjednika na islam, neki muslimani prelaze u defanzivu a, zbog unutrašnjeg osjećaja izgubljenosti. I uporno pokušavaju dokazati svim sortama ovih a, a, a, vladara, da se islamske vrijednosti nikako ne razliku od zapadnjačke, ili tako? Pa šta god ovi traže, eh, kako da ovi oblikuju neku stvar, ovi tako to i urade. Ako se spomene nekakav eh, loš status žene u islamu, oni odmah pokušavaju da više ženstvo eh, se omalovažavaju, tako dalje, i tako dalje. Ova, ovo se mora potisnuti iz umova ljudi, islam je način života, propisan da Allah te bar kratala, i ne može se staviti ni sa jednim zakonom u isti nivo. Ne smijemo se dovesti u poziciju pravdanja obožavanja Allaha Tebarka Utala sekularnim programom. Obožavanje Allaha Tebarka Utala je namaz, zekad, jakin, istinoljubivost, džihad, iskrenost, klanjanje zabrana, izvršavanje naredbi i obznanjivanje jedne istinite vjere od jednog jedinog Boga, a njegovo ime Allah muslimani mora imati dovoljno pouzdanja u sebe i da izađu iz položaja onoga uh, koji je obdužen samo da se brani. Kad su kurešije obtuživali muslimane da krše sveto svijeti mjeseci u borbi između muslimana i Abdullah ibn Džahšov na čelu i kurešija na drugoj strani, Allah je objavio ajet Allah, pitajte sveto mjesecu, ratovanje u njemu, reci, ratovanje u njemu je veliki greh, ali je kufr u Allaha i odvraćan njegova puta i časti i mjesta, izgoljenje njegovih stanovnika iz njih još veći kod Allaha, a fitna je gora od ubijanja. Tako dalje. Evo kako Allah te barke od odgovara, odgovara nevjericima. Počinje napadom na njih, na ukazivanje njihovog najvećeg greha, kufra u Allaha i njihovog pripisivanja mu druga. Zato ne smijemo iznositi laži o našoj vjeri da bi zadovoljili nevjernike, ni munafike. Neki se muslimani pokušavaju sakriti i svoj identitet i straha da ne budu optuženi za terorizam, fundamentalizam. Pa tako se skidaju brade, nikabi, e, žene izgledaju obučene kao da su modne revije. Je tako? Sve se živo pušta, ovo nije puta Asaba niti poslanika. Asabi kada bi primili islam, oni bi osjetili ponos i znali da su sve ostale ideologije i načine života ispod onoga što im je Allah objavio iznad sedam nebesa. Civilizacija počinje sa ispravnom vjerom i akidom. Materijalni aspekti dolaze na drugom mjestu kao proizvod društva. Na, dro, na drugoj strani nevjernik bez obzira koliko on bio materijalo god bio razvijen, on je necivilizovan i nosi u sebi uzrok svog uništenja, a to je kufr. Zato treba, braći i sestre, biti ponosan islamom. Allahu moj, koliko je samo nevine krvi proliveno, koliko je samo nevinih časi narušeno, koliko je svetosti narušeno, koliko je poznati džamija slušeno, koliko je supucenih metaka ukradeno, nastanjenih kuća razono, razoreno, gradova na njihove stanovnike porušeno, koliko li je ubijenih, protiranih ljudi, žena i djece od muslimana koji nisu mogli sami sebi pomoći, niti su znali kud otići, koliko li nevine djece, u najljepšoj dobi one koja još ne razpoznaju koliko je njih koji ne znaju koje su porodice niti ko su im očevi majke. Zbog ovog, braćo i sestre, moramo biti oprezni i pametni i od ovoga izgara srce žalosti ako u nama, ako u nama ima imana. I na kraju, zamolio bi sve one koji su me slušali da se ostavi rasprava. Ovo je moje viđenje stvari. Možda nisam pogodio. Vi imate pravo na svoje mišljenje. Kao što imam i ja. Sve što je dobro od Allaha je, a pogrešno, to je od mene. Mog pokvaranog nefsa i šetana. Allahu se jedam i tražim oprosta za sve nas, moleći ga da sjedini srce muslimana u čitavom svijetu, da nam svima oprosti, podari razboritost i mudrost i istinu pokaže istinom i pomogne nas da je slijedimo a zabludu pokaže zabludom i pokaže nam da je se klonimo. Molim Allah Tebare tala, da nam oprosti svima i da nas uvede u džennet sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Toliko od mene, draga moja braća i sestre, halalite mi, što sam malo dužio, ali e, toliko se toga desilo i dešava da malo bi bilo da govorim možda sate i sate. Ali eto, molim Allah subhanahu ta'ala da nas pomogne, e, da nam podaje razboritost i poručujem posebno braći u dijaspori, poručujem braći u dijaspori i čitom svijetu, nemojte braći i sestre, znam šta govorim, vi znate dobro koliko su sve ove službe uh, vršile ispitivanja i šta, o čemu se sve radi, nemojte Allah vam dao svaki hajr. Tamo gdje vam se ne sviđa, izađite, idite. Ali nemojte praviti gluposti. Nemojte praviti gluposti koje će vas samo košta. Nemojte, braćo moja i sestre, bare kelao fikum, Allah vas pomogu svakim hajrom, molim Allah te bare, da pomogne islam i muslim, napravi put, od mene ovoliko halalite mi ako sam odulio, ako sam malo bio naporan. Molim Allah da mi oprosti. Alhamdulillahi rabbil alemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.